tha của sa đề nó nhiên long thân tăng và tăng bi sa mê cha tha. cô विरूपक्षेमे मेत्तां मेत्तां านินามิมิจิกาสตาปริ ยันจักขุมา มูตัวได้บ่มูตัวได้บ่เทระยันจักขุมาบ่ ได้บ่บุญถ้ำได้บ่ ฮะ ได้บ่โอเทตยันจักขุมาได้บ่มุเรตยันจักขุมาเยกราชานิสวรรณโนปะทวิปภาสุ Tạng tăng nam mạc sang ni hari sawan nam kwa thao yi kwa pha sang Tại yạc cha cút ta yi hari mu ni va sang Ye phram na ye na ku sa ta thang ye Ti ye na mô te cha mang pa ri yan tu Nam tu bút tha nam tu bồ thi ya नमो विमुत्तानं नमो विमुत्या ह्रीमंशो भरितं गत्वा मूलो तल्केशा आपेतयञ्चपुमाये कराया हरिषवणो प्रभासो तां तां मसानि हरिषवर्णं पठमि प्रभाषा

พุโรหาสมกัปปิติอัติโลกิสิรังุโนรัจังสุเจยนุตยาเตมสัจเจนะคามิสัจจคินิยังมุตรังอาวัจิตุธรรมปรังสวิตุปุปเกชินี स च परमवताया स च कियमकासा सन्ति पथापत्तना सन्ति पारा वञ्चना माता पिता चलिकन्ता यातुेदपतिकमा सः स चे कतेमया महापचलितोषिः วาเจสิโสรสากมิสานิมุรกังปัตตวายธาสิกีสัตเินเมสโมนัตถิเอตัมเสัจจะรมิติยิปิติอิโสภะกวังนะหังสมสมุทโธวิจาจารสัมปันโนสุขโตภวิรู นุตตรปุริสาดังหาสสาลเทสะคาเดวมนุตตานังพุทโธภควาติตัวอาคา Karna. ตนมโทจากุมันทัสสาสีริมโตสีสิสาเกนาโทธรรมมาเลเสสีสัมบาลุคาปนุดลังเยจาปินิพุทธโลเกยะธาภูตังนิปัสสิสุ thế chăng thế na hăng ta vi sa la la hi tăng địa sa la yang nam san thi vô tam vi cha cha sam pan na hăng tăng vi sa la la na mô ni sa bồ na om pan na na ma na ตันหังกโลมหาวีโรเมธางกโลมหายโสสารนังกโลโลกหิโตดีปังกโลจุตินทโรโุณดัญโยชนะปาโมโคมังโลปุริสาสกุลสุมาโนสุมาโนทิโรเลวตัวติวัตโน โสภิโตคุณสัมปันโนอนุมาลสิชนุตโมปาตุโมกปัจจุโตนารโรวรสารทีปาตุมุตโรสัพพสารโรสุเมโรปฏิปุกโรสุยาตุสัพโลกะปโรติยาดัสิ อาตตาลาสิการุณิโกธรรมาลาสิตโมรุโรสิตาตุอัตโมโลเกติโสจาวัตตังวโรปุโสจารโรมุทโธวิปัสสิกานุปโม สิกิสปานิโตสัตธาเวสสะภูสุขตาลโกอาตุสันโทสัตธาวาโหโคนา นนนันโชกาสาปุรเสสัมปันโนโหตมมสักยะปุโนเอเปกัญเยจะสัมมุทธาอาเนกาสาทโกตโยสาเบมุทธาสมาสมาสาเบมุทธาไมติกา าเมธาสาปรุเปตาเมรัตเจอุปาคตาสาเมเตปฏิชานันติอาสะบันทานมุตตมังสีหานารังนัทันเตเตอาริสาสุวิสารธาธรรมจักรังภวัตเตนติโลเกปฏิวัติยา อุเปตาบุตรธรรมเนกาลาสายนายกาดุอัติงสารกนุเปตาสิตยานุเปยัญชนะตาอายาปะมายาสุปภาสัพเปเตมุนิปุณชรามุทธาสัพบัญญูโนเอเตสัพเบคีนะสวาชินา มหาปภามหาเทกามหาปัญญามหาปรามหาตาลุณิกาทิราสัพเบสานัสุขวาดีปานาตาปฏิตาจาตาอาเยราชปานิรังปาติปันตุมาสาสารนาจหิเตสิโน สะเดวากัสสาโลกัสสาสัพเบเตเตสาหังสิระสาปาเยวันนามีปุริสุตตเมวาจะสามนาสาเจวะวันนามีเตตทากเตอายาเนอาสเนธาเนนามาเนกาภิมบรา กาลาสุเกนรัตันตุมุตตาสันติคาราตวังเตหิตวังรักขิตุสันโตมุตโตสัพพะเยนะจาสัพพะโลกะมิมุตโตสัพพะสันตาปวัตติโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภวา เตสังสัจเจนะสิเลนะขันติเมตตาภเรนกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโลกเยนะสุเคนกาภูรัติมัตสมิงทิสาภาเยสันติภูตามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโลกเยนะสุเคนกา ทักเยนัสมิงทิสาภาเกสันติเดวามหิติกาเตปิตุมเฮโนรักขันตุอาโลคเยนสุเคนกาปาติมัสมิงทิสาภาเกสันตินากามหิติกาเทปิตุมเฮอนุรักขันตุอาโลคเยนสุเคนกา อุตตารัสมิงติสาภังเยสันติยาข้ามาหิติกาเอปิตุเมอนุรักขันตุอารมณ์เยนะสุเกนิกาตัวเรียมาทิสังฆาตารัตุนักกิเรนวิรุณโกปัตติเมนะรุปโกภูเวโรตรังทิสัง จัตตารรเตมหานายาโลกะปาลายสัตติโนเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอาโลคเยนะสุเทนะจาอากาสัทธาเจพุงอัตถาเนวานางามหิติกาเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอาโลคเยนะสุเทนะจา นัตถิเมสรนังอัญญังบุตโเมสรนังวรังเอติงสัจจวัจเจนโสทิเทโหตุสัมปรานัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอติงสัจจวัจเจนโสทิเตโหตุสัมปรา นาทิเมสรังอัญญังสังโฆเมสรังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนโสติเตโหตุสัพพดายังจินเจรตนังโลเก วิชาทิตังตุทุราตานังธรรมตัสสมาโสติภวันตุเต ยังยิงจีรัตนังโลเกนิจติวิทังกุตุรัตนังธรรมสามังอัติตัสสมาโสทิภวันตุเตยังยิงจีรัตนังโลเกนิจติวิทังกุตุรัตนังสังฆาสามังอัติตัสสมาโสทิภวันตุเต สกตัวบุทรัตนังโอสะทังอุตมังวรังเยตังเดียนุสานังเอเชงสุทินานาสันตุปัตวาสัพเพลุกาวุปัสเมนตุเตสาคัตวาธรรมรัตนังโมสะทังอุตมังวรังปาลีราหูปัสมะนังธรรม นาคัมตุปัตวาสาเมอายังอุปัสเมนตุเดสาตตัวสังขารัตนะโอตะทังอุตมังวรัง อาหุเลยังปาหุเลยัง สังกเตเจงโพทินานาสัมตุปัตวาสาเมโรกาอุปัสเมตุเต สัพพิติโยวิวัตรันตุสัมปะโลโกมินัสสตุมาเตภวัตตุอันตรานทุขีริทายุโกภวะอาภิวานาสิริสานิจังวัฏาปกายโนจัตาโลธรรมวาฏันติอายุวันโนสุขังอา บบมังกรังสาคันตุสาปเรวตาสามมุตตานุภาเวนะสดาโสติผนตุเตอาตุสัพพมังลาคันตุสัพปเรวตาสามกัมมานุภาเวนะสดาโสติผนตุเตอา มันไปบ่อันนี้มันไปบ่เนี่ยไปบ่ไปบ่ไปอยู่บ่ คือเข้าพรรษาปีนี้เข้าพรรษาปีนี้เขตพรรษา ทางทิศตะวันตกนับแต่บาดาลโดยรอบไปจนถึงรอบภูเขาและนับทั้งหนทางไปบินทบาทบ้านลบปึ้งด้วย นับทั้งหนทางไปบินทบาทบ้านแวงด้วย โดยรอบภูเขา แล้วก็ลัดผ่าศูนย์กลางภูเขาแบ่งครึ่งกันกับวัดน้อย ลัดลงไปสู่ทางเหวอีก แล้วก็เรียบตีนเหวไปจนจดบาดาลนี่เรียกว่าเขตในการรักษาราตีของเข้าพรรษาอย่าพากันไป ล่วงเขตให้สว่างเป็นวันใหม่ ให้อยู่ในวงเขตนี้เรียกว่า อยู่ในวงพรรษา แต่ไม่มีใครจะทำให้ขาดดอกจำพรรษานี่ ที่นี่ต่อไปก็อธิษฐานพรรษาของใครของมัน นับเป็นลำดับพรรษาไป เดี๋ยวว่านโมพร้อมกันอันนมยังวัตตาภวโตปุบาภังนมการังกโรม่เดตัสสะภะคะวะโต เสอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมีอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมีอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมีอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมีอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิ มินั้นแปลเป็นใจความภาษาไทยก็ได้ว่า เราจะจำพรรษาอยู่ในอาวาสสถานที่นี้ สิ้นและดูสามเดือน นับแต่วันนี้เป็นต้นไป จะไม่ไปแรมคืนในที่ใด จะไม่ไปพ้นเขตแดนที่กำหนดไว้ดังกล่าวแล้วนั้น ที่นี่ฮ้นนี่วานย่านทัหลายทชิ้นหนาชิ้นหลังแต่พอเจ้านะมันมีเล็กน้อยเลยอื่พองคเจาาว่ามันแนวพิษคู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคือบบบ่บ่บ่จะมันต้องหักมันนะบอกพิษแค่ขอสับสิบขาดขอสับสิบขาดนี่มันคอยคืออย่างนี้ขอสับอ่ะเอาให้พิษเนาะ ปิดซะบ่หันห้องไม่ได้ดอกอุ่นเปิดอุ่นปิดนะปิดปิดปิดเน่าปิดต้องปิดให้คุณปิดไปก่อนนะมันหมดเออจังสี่คำมันจะเห็ดอีกต้องเห็ดต่อมาพี่อีกได้จะเก็ตห่องมาจัด์ขาวาน่ะหันเห็ดทันมันก็ต้องสิได้มากสิได้เก็บหาเก็บข้าไว้แล้ว ส่วนหินนั่นยุดไว้สะกอนว่าต้องขุดอีก บาทนี่เดี๋ยวยุดีไม่แห้งเดี๋ยวมืออื่นให้ภาคกันมากเก็บเครื่องมือสาอันนีนมันเข่าสนิมกายผ้ากัน เอาเล็ก เอาขี้หินถูไว้สะอันไม่นะเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะนี่ส่วนเขาเสียมาเฮ็ดแต่ลางนั่นนั่งขับกองเขาสะดวกว่า ออกพรรษาแล้วจังเสมาพระสันออกพรรษาแล้วจังเสมากดีอยู่อันหนึ่งอยู่ขันมานั่งย่ามฝนกับวุ่นวายอยู่คือกันนั่นแหละวุ่นวายเฮ้าเดี๋ยวที่ส่งปูนซอย เดี๋ยวที่ขนซอยย่างนั่นย่างนี่ขนหินขนทรายลำบากอยู่คือกันละกลางพรรษานี่แต่เมื่อเอาเขาว่า ออกพรรษาแล้ว เขาจังเสมาเหตุพระสันนั่งขับกองกันว่าสันกับว่าเฮ้ากระไร เมื่อเหตุกลางภาษาได้กับพ่อสิแล้วก็จะย่างอันวุ่นวายย่างนั่นย่างนี่อยู่ขนหันขนนี่อึกระทึกคือโคมอยู่คือเก่านั่นละแล้วขันเมื่อเป็นนักสั้นกะปล่อยไว้หลังออกภาษาพุนซาส่วนสีมาทอดกระถินสีมาจากพันกองกระทอดได้ยุ่ละเด้บานเนี่ยไม่ได้คัดของยังกับใส่ข้าหันจะไปคัดของยังกับมั่นแล้วคณะว่าเขาสีมาเฮ็ด สวมต่อมานี่อีกเล้จังสีลาว่าน พระว่านเจ้า คนใหม่คนไหลซอยไปพุ่น เท่านั้นละ แล้วให้พระกันเก็บเครื่องมือซะให้ไว้เป็นที่เป็นท่าเล็กสำหรับสวสำหรับยังก็เอามา เขาทั้งไร่ซะมันจะจะตากฝน ตากฟ้า ให้มันเกิดสนิม เป็นปุ่งกี้ปุ่งก้อย เล็กสะแลงสะล่างอันนี้มันเปียกขี้ตมไก่ห้าล่างให้มันดีจะหัวไดนหัวเก็บไว้ ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยซะหยุดเบื้องลู่ฮะเนี่ยให้ภาคการทำความเพียรตามสติกำลัง แล้วก็สวนทุดงขวัดก็แล้วแต่ผู้ใดสิมีศรัทธาก็บ่ได้ว่าดอก ผู้ที่เข้ามาแล้ว สิบ่อยากรับ อาหารก็บ่ได้ว่า หรือสิอยากรับก็บ่ได้ว่าแล้วขอให้ภาคการทำความเพียรตามสติกำลังของภายของมัน ขอให้ทำความเพียรตามสติของของใครของมัน ถ้าว่า เก็บเป็นเอ็นอุ่นผู้อยู่ไก่มูมูบริยินกตีละข้างให้มูไปหาขันว่า มันเก็บปวดเรียบเก็บเท่ามันไม่สามารถสียางมาหามูได้กตีละข้างเอาปีละข้างให้มูเอิญเอิญมูไปหาส่วนมือนี่ ให้พากันแจกกันซะอันพานเมื่อคืนเนี่ยได้แจกผู้ละผืนแล้ว เอามาว่านสมรับ สามเณรยังมาให้แจกผ่าที่คุณโยมรู้นี่เอามาเนี่ยผ่าหาเสียผืน เมื่อผ่าหาเสียผืน เขาเอามาได้ว่าละที่พระกำลังยั่งย่ำอยู่น้ำกันเขาก็เลยแจกให้วัดละผืนละผืนละผืนละผืนละผืนละผืนไป อันนี้ยังเหลือสามเณรยังมหันได้ เอาให้สามเณรอีกซาผู้ละผืนเหลือดอกนั่นก็เอาให้อีกผู้ละสองผืนสะพานะมันสิบอมีเนี่ยพัดนทายหาฝนตกมาสำหรับเผ้าบ่ให้กระยาดอกมันหลายผืนแล้วมูเอาให้เฮ้าเรื่อย อยู่บ่มีกำหนดกฎหมายเน่นกรรมกับทันยุ่นเขาจำนำของเขาอยู่เขาเบิงของเขาอยู่ควรทายพื้นใดควรเอาพื้นใดออกควรควรเอาพื้นใดเขา เขาเบิ่งของเขาอยู่พวกนี้เขาว่าถิ่มจักเทือดอกขอวัดอันนี้ ควรเอาพื้นใดให้เพิ่นควรทายของเพิ่นพื้นใดออกพวกสองคนสามคนสี่คนสมมินี่เขาเจ้าเบิ่งอยู่เนี่ยขันว่าเป็นทั้งสั้นกับว่าแจกไว้เฮ้ากับยาดอกในพระกันแจกกันซะเอาฮะเนี่ยเมตตาปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาทั่วทั้งใตโลกธาตุไม่ได้เลือกมากถึงจะตายด้วยเมตตาก็ตามยอมตาย ฉันเห็นเขาตกน้ำอยู่อย่างนี้กระโดดลงไป เอาเลย เอาขึ้นมา เขาจะกอดกอดคอเราตายก็ไม่เสียดายชีวิตอันนั้นเรียกว่ายอมเสียชีวิต เช่นครูบ้านตากแดด พานักเรียนไปเที่ยวบ้านตากแดดที่จังหวัดพังงา ลงไปใน ทะเลในใกล้ๆที่นี่เวลาน้ำยังไม่มา พอเวลาพายยามตะวันบ่ายขนาดนี้ น้ำมาที่นี่น้ำน้ำทะเลมาน้ำมันหายใจ เวลามันไปถึงฝั่งนั้นแล้วตี ขึ้นมาฝั่งนี้ มาไม่ทัน ขึ้นฝั่งไม่ทันทีนี้ นักเรียนตั้งสองร้อยคน คุณครูคุณครูคุณครูคุณครูก็ยืนกลางขาเท่านั้นทีนี้น้ำมา ขึ้นฝั่งไม่ทัน เพราะมันลงไปไกล ขึ้นฝั่งไม่ทันหน้ามา ยอมตาย นักเรียนก็มากอดคุณครูทีนี้ ไม่เห็นแข้งเห็นขากอดอายสารพัดทีนี้ตายคากันยืนตายคุณครู ถ้าไม่เอาชีวิตถ้าจะถ้าจะไม่ให้เด็กอาศัย มันก็สอกถองออกแล้วลอยหนีว่ายน้ำหนีมันก็ได้ อันนั้น โสตายเรียกว่านั่นแหละเมตตาปรมัตถปรมีสัมปันโน เมตตาจนเสียชีวิตนะสัจจะปรมีสัมปันโนตั้งสัตว์ไว้พอขนาดกลางสัจจะอุปปารมีสัมปันโนตั้งสัตว์ไว้เข้มกว่านั้นสัจจะปรมัตถปรมีสัมปันโน ตั้งสัตว์ไว้จะเสียชีวิตก็ตาม ถ้าพูดแล้วก็เข้าข้างตัว นี่ไม่ยอมผ่านี่จะตายด้วยไม่ยอมผ่าก็ตามหัวมัน นี่ปรมัตถะปรมีสัพปโนนะ ถ้าพูดไปพูดมาแล้วก็ยกตนละสิเพราะมันมีอยู่แล้วตั้งสัตว์จะไม่ผ่าไม่ตัดนะและตั้งสัตว์ไม่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลอีกด้วย มันเป็นสัตว์ของใครของมันแต่ว่าสัตว์บ้าาบอๆเขาแล้วเตี่ยให้มันเป็นบ้าสำหรับคนอื่น ก็ถือว่าบ้าบ้าบอแต่เราถือว่าเป็นของดีของเราปัจจปรมีสัมปันโน อธิษฐานปรมีสัมปันโน อธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างหนึ่งปัญญาเล่ารู้สี่ทุกคนรู้สองสัจจะความจริงใจคือพ์ดถิงใดข้อในจริง สามจากค่าสดะสิ่งที่เป็นค่าสุดแก่ความยิงใจสี่อุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าสุดแก่ความสงบนะ